تشکو شکایت می کند الحاره محله یونادون صدا زنند دقیق آرد بیض تخم مرغ اخلطو مخلوط کنید بنت تشكو اولاد الحارة إلى أبيها لأنهم ينادونها كيكة ذهب ابوها الى اولاد الحاره وقال والله اذا سمعت احدكم ينادي بنتي بكيكه فسالقنه درسا لن ينساه في اليوم التالي مرت البنت مع ابيها في الحاره والشباب جالسون احدهم قال ماء والثاني قال سكر والثالث قال دقيق والرابع قال كريمه شوكولاته والخامس قال بيض التفت ابو البنت وهو يضحك ان كنتم رجالا فاخلطوها دختری نزد پدرش از پسران محله شکایت میکنه چون اونها او رو کیک صدا میزدند. پدر نزد پسران محله رفت و گفت به خدا اگر بشنوم کسی از شما دخترم رو کیک صدا میزنه بهش درسی میدم که هیچ وقت فراموش نکنه روز بعد در حالی که بچه های محله نشسته بودند دختر به همراه پدرش رد شد یکی گفت آب دومی گفت شکر سومی گفت آرد چهارمی گفت خامه شکلاتی پنجمی گفت تخم مرغ پدر دختر در حالی که میخندید به اونها رو کرد و گفت اگه مردید اینها رو با هم مخلوط کنید